Ռադիոարվեստանոց։ Հանրային ռադիոյի եթերում։ Ձեզ ողջունում են հեղինակ եւ արող Վարդուհի Բաղդասարյանը եւ հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյանը։ Օրվա մեր զրուցակիցը Սոնա Համբարձումը ստեղծագործում է իր ապրելուն հանգույն եւ իր երևակումներին համաչափ։ Բարեկամներ Սոնայի հետ զրույցը, որն առաջարկում ենք վարքյաններ անց, անկեղծ է իր տողի մերկության եւ զգացումների բացության չափ։ Միաժամանակ լեցուն է տեղեկությունների բազմազանությամբ։ Բարև ձեզ Սոնա։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ նորից դուք մեր տաղավարում եք եւ մեր զրույցը նորից գրականության մասին է։ Սոնա, սկսենք ձեր շրջագայությունից, որ ունեցաք Եվրոպայում, Ռումինիայում եւ մասնակցեցիք պոեզիայի միջազգային փառատոնին եւ վերադարձակ մրցանակով։ Կարծում եմ, սա ինքնանպատակ չէ, նպատակը մրցանակը չէ, նպատակը մասնակցելը չէ։ Սա միջոց է ինչ որ բանի համար։ Որն էր այդ երազանք, այդ մասնակցությունը, այդ ներկայությունը։ Ընդհանրապես յուրաքանչյուր մեր գործողություն կատարում է որևէ մեխանիզմի միջոցով։ Այսօր իմ գործնեության նպատակն էր Արցախը ներկայացնելը, լինել Արցախի գրականության դեսպանը Եվրոպայում, մասնավորապես Ռումինիայի Յասի քաղաք քաղաքում, որտեղ անցկացվեց պոեզիայի միջազգային 9-րդ փառատոնը Ռումինիայի համար եւ շատ հետաքրքրական էր, որ միջազգային փառատոնը կազմակերպված էր 3 խոշոր մարմինների կողմից։ Դա Ռումինիայի գրողների միությունն է, Միհայի Ուրսաչի անվան մշակույթի կենտրոնն է եւ Ռումինիայի Յասի քաղաքի քաղաքապետարանը, մունիցիպալիտետը, որը եւս մեծ ուշադրություն է դարձրել պոեզիայի այդ փառատոնի կազմակերպ վարչական գործնեության, ինչպես նաև քաղաքական խնդիրներին է անդրադարձել։ Այն է, որ իմ մասնակցությունը նրանք զետեղել են, ամրագրել են որպես Հայաստանի ներկայացուցիչ, հաշվի առնելով, որ այնտեղ մասնակցում է նաև այդպես, նաև հաշվի են առել, որ այնտեղ մասնակցում են Թուրքիայի ներկայացուցիչները, նրանք ինձ հետ էլ խոսել են, երկար ինձ համոզեցին, նույնիսկ ներողություն խնդրեցին, որ Արցախի հանրապետություն կամ Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետություն չեն գրելու, ներկայացնելու են որպես Հայաստան։ Ճիշտ է, ինձ համար մեծ պատիվ է Հայաստան Երևան ներկայացնելը։ Մյուս կողմից նաև ինձ համար մեծ հպարտություն էր, որ Արցախից միակ ներկայացուցիչն է եւ այդ դեպքում նաև Հայաստանի միակ ներկայացուցիչն է լինելով Հայաստանի եւ Արցախի գրողների միությունների անդամ, ես ինձ թույլ տվեցի հենց այդպես էլ ներկայանալ։ Այսինքն Արցախը դուրս մղվեց քաղաքական նկատառումներից ելնելով։ Այո, ես կարծում եմ, որ քաղաքական նկատառումներից էր դա։ Նրանք բացատրեցին, որ մեր հարևան պետությունը, քանի որ եւս մասնակցում է, պետք է Ադրբեջանից մեզանից եւս մասնակից լիներ երկու հոգի, սակայն ինչ-ինչ պատճառներով չկարողացան ներկայանալ, Թուրքիայի երկու ներկայացուցիչներ ներկայացան։ Ընդհանրապես փառատոնին մասնակցում էին 28 երկրներից։ Սոնա Երիցս, Յոտնիցս, Բազմիցս համոզվում են, որ այո, գրականությունը նաեւ քաղաքականությունն է եւ գրականությունը քաղաքականության հետ կարող է դուրս նվել աշխարհակաղակական գործընթացներից եւ հենց այդ փառատոնը դրա ամենա ակնառու ապացույցն է։ Արդյոք չիմացան փառատոնի մասնակիցները, որ այնուամենայնիվ դուք Արցախցի եք, որ կա Արցախի հանրապետություն, որ կա շրջափակված Արցախ, որ կա իր ապրելու իրավունքների համար պայքարող Արցախ եւ կա Արցախյան գրականություն։ Իմ բանաստեղծություններից անշուշտ հասկացան, ես նույնպես կողմնակից եմ այն գաղափարին, որ քաղաքականությունը պետք է օգնության հասնի եւ մշակույթը, եւ արվեստը, քանի որ հենց ի սկզբանե պետությունը, ժողովուրդները առանձնացան մշակույթի եւ արվեստի միջոցով, ոչ թե քաղաքականության։ նրանց մշակութային ինքնությամբ, հոգեոր ինքնությամբ։ Անշուշտ, դա իր մեջ ներառում է նաեւ ազգային գաղափարախոսությունը, որը նաեւ մշակութային տարերի ամբողջական իրականություն է։ Եվ դրա համար էլ հենց ճիշտ ասած ես աջակցություն ստացա մեր պետական այրերից, որպիսի այս բլոկադային պայմանները կարողանամ հաղթահարել եւ հասնել Երևան, ստանալ վիզան եւ կարողանամ իմ շրջագայությունը կատարել։ Չենք խոսել ընդհանրապես Արցախի մասին, ասելը մի քիչ սուտ կհնչի, որովհետեւ ես ինքս ամբողջությամբ Արցախ եմ եւ չի կարող պատահել, որ ես խոսած չլինեի, բայց ասել, որ բոլոր մասնակիցները գիտեն, ճանաչում են Արցախի հանրապետությունը կամ Արցախում ստեղծվող մշակույթը, գրականությունը, դա եւս ճիշտ չէր լինի ասել այդպես։ Ես տեսա, որ անտեղյակները ավելի շատ են, քան Գուցել նրանց նախապատրաստել, սա լավագույն հնարավոր հարթակեր, չէ՞ դրա համար կարծում եմ։ Այո, ես այդ հարթակը օգտագործեցի իմ բանաստեղծների միջոցով ասել Արցախի մասին։ Գուցե արդեն սոցցանցերում շփվելու տարբերակով, այո, կարծում եմ դուք պահ պահելու եք ձեր ընկերական, գրչընկերական կապերը։ Այո, ես միշտ նմանատիպ միջոցառումներից հետո լավագույն տարբերակ է ներկայացնել այն խնդիրները եւ տա աստված հաջորդ անգամ նման փառատոնի արդեն տեղյակները գուցե ավելի շատ լինեն։ Անշուշտ, անշուշտ։ Բոլոր կազմակերպիչները գիտեին, որ ես Արցախից եմ, որ ես Արցախը եւ Հայաստանն եմ ներկայացնելու, սակայն նրանց խնդրանքով ելի եմ շեշտում, նրանց խնդրանքով ես բարձրաձայն որպես մասնակից չշեշտեցի, որ ես ներկայացնում եմ Հայաստանը եւ Արցախը։ Սոնա, ինչ բանաստեղծությամբ եք հանդես եկել, որը հուշիչ ազդեցություն ունեցավ, որ դուք Արցախցի եք եւ կա Արցախը, ապրում է Արցախը։ Բանաստեղծությունների շարքը մոտավոր 10 բանաստեղծություն էր ներառում, որից 3-ը մինչև 2020 թվականի գրվածներն էին եւ նրանց համար նոր էր։ Իհարկե միշտ տպագրվում եմ Ռումինիայի պոեզիա ամսագրում եւ այդտեղ ունեմ իմ մտերիմ եւ գրչընկեր եւ որպես թարգմանիչ Մարիուս Չելարուն, ում օգնությամբ ես ռումինական ընթերցասերների շրջանակում կարողանում եմ հայտնվել եւ իմ բանաստեղծությունները դնել սեղանին, այսպես Այս 3-ը հին էին ժամանակագրական առումով, իսկ մյուս 7-ը 2020 թվականից հետո էր եւ ներառում էր մեջ եւ պատերազմական օրերը եւ Արցախի շրջափակման օրերը, որոնք որ մեծ ցավով, մեծ ցավով զետեղել եմ իմ տողերի մեջ։ Եվ կարող են մեր ունկնդիրները նույնպես լսել այդ բանաստեղծությունները Իհարկե։ Եվ պատկերացնել հենց այդ քաղաքական տողերը կամ ասելիքը, որ պարտավոր էիք հասել, հասցնել եվրոպական երկիր մի քանի երկրների ձեր գրչընկերների։ Իհարկե, հատկապես շեշտեմ, որ նոր բանաստեղծությունը, որը մարտի 25-ի պատահարից հետո եմ գրել, այն է Արցախի միակ գրունտային ճանապարհը եւս շրջափակվեց Ադրբեջանի զինվորականների կողմից եւ ցավոք սրտի մենք Մայր Հայաստանի հետ կապի եւս միակ ճանապարհի խզում ունեցանք։ Այդ օրը ես պատրաստվում էի գնալ Հայաստան, այդ օրը ես հայտնվեցի այդ մարտաֆիլմում եւ նկարագրեցի իմ տողերով եւ իմ վերջին բանաստեղծությունը, վերջին ընթերցումը, որ եղավ Ռումինիայում, հենց այդ բանաստեղծությունը ներկայացրեցի հայերեն, անգլերեն եւ ռումիներեն տարբերակներով։ Մենք հիմա լսենք հայերեն տարբերակը։ Այո։ Հանքավայրերի պաշտպանությունը հավասարվեց 120 հազար հայի գերությանը։ Ես գերի եմ։ Անտառներում ծալծլված ու չարթուկված ճանապարհները սահմանն են երկրիս եւ աշխարհի միջև։ Մասիս անունով տղան այսօր փրկեց կյանքս։ Երկնքի անոթաչուն ճանապարհին կուտակված հրաձիկները մնացին առանց մեր մարմինների։ Ես ապրեցի։ Ես գերի եմ եւ պայքարում եմ հասնել Եվրոպա։ եվ ներկայացնել իմ բանաստեղծությունը երազող Արցախցու մասին։ Մինչ վերադառնալս պայքարում եմ գնալ։ Իմ բանաստեղծությունն արժեր, որ ես նստարանների տակ մթության թանձր օթի մեջ հատեցի թուրք բնապահպանների ոհմակը։ Ես այնտեղ էի, ես այնտեղ չէի։ Ես հերվից նայեցի իմ գերի որդուն, մորս, հորս, քրոջս, բոլորին։ Բլոկադայի 104-րդ օրը երբ Հայաստանը ֆուտբոլի խաղում 2-1 պարտվեց Թուրքիային, երբ Արցախի եւս մեկ ճանապարհ մկրատվեց, եւս մի քանի վարելահող առանց վարուցանքի մնացին։ Այդ օրը բլոկադան առանց ինձ մնաց։ Հենց այսօրն է, որ ես հասա Հայաստան, որպեսզի կարողանամ ներկայացնել Արցախի ձայնը Ռումինիայում, այսինքն Եվրոպայի պոեզիայի միջազգային փառատոնում եւ ստացվեց, որովհետեւ այն գրական մրցանակը, որի մասին մենք խոսում ենք, դա գրքերի փառատոնի մրցանակ էր, որը անսպասելի ձևով անցավ, նույնիսկ գազམ་ակերպիչները չէին նախատեսել, որ այդ օրերին կարող էր մրցանակաբաշխություն տեղ ունենալ։ Գրքերի փառատոն տեղ ունեցավ Ռումինիայում եւ քանի որ պոեզիայի միջազգային փառատոներ այդ օրերին ցանկացան միացնել Librex է կոչվում եւ այդ տարվա մրցանակը տալ միջազգային փառատոնի մասնակիցներին, հատկապես օտարազգի մասնակիցներին, որից մեկը ես էի։ Սոնա, դուք հյուր եք հրավիրված եք եւ բնականաբար հյուրին պատվում են, հյուրին լավ են ընդունում, հյուրին ամենալավ տեղն են նստեցնում եւ այդ մրցանակն էլ երևի այդ շարքից է։ Եվ ի վերջո գրականությունը, գրականության ворակը, մակարդակը որևէ մրցանակ կարծում եմ չի կարող պայմանավորել։ Դրանով մրցանակով չի կարող պայմանավորվել գրականություն կոչված երևույթը, նորին մեծությունը։ Դուք բանաստեղծուհի եք, այդպես ձեզ ասում եք, հրճակում եք եւ դուք իրավաբան բանեք եւ մեր պարտությունները քաղաքականության մեջ հենց իրավական հիմնավորումներ ունեն, որովհետեւ իրավական հարթակում են մեր պարտությունները։ Միջազգային օրենքներին կարծես չենք հասցնում ինտեգրվել, թե չենք կարողանում, բայց իսկապես քաղաքականությունը կարող է դառնալ իրավական օրենք։ Ես այդպես կարծում եմ, գուցե սխալ եմ կարծում Սոնա, եւ ձեր ներկայությունն այնտեղ կապահովի հետադարձ կապ դեպի Արցախ։ Երկու արցադրումներ ունի ձեր հարցը իր մեջ, անդրադառնամ առաջինին։ Դրանք կապված են իրար։ Այո, մրցանակը զուտ խրախուսում է եւ գուցե ինչ որտեղ շնորհակալություն հայտնում է, ես այդպես եմ կարծում։ Բոլոր դեպքերում դա ողքեվորություն չէ, կարծում եմ, եւ դա գլխապտույտ չպետք է առաջացնի սթափ ստեղծագործողի համար։ Գուցե առաջ մղիչ ինչ որ մի բան։ Այն որ աշխարի բոլոր երկրների ներկայացուցիչների մեջ ստանալ 8-ից 1-ը եւ դա ստանալ ընդհանրապես անծանոթ վայրում, ընդհանրապես անծանոթ հանձնաժողովի կողմից կարծում եմ ինձ համար հաջողություն է։ Այսինքն նրանք գնահատեցին ոչ թե իմ անձը որպես իրավաբան, որպես ակտիվ երիտասարդ Արցախի Հանրապետությունում, Հայաստանում այս այս այս ցանոթական շրջանակ ունեցող որևէ մեկը, այլ որպես բանաստեղծ։ Ես դա գնահատում եմ։ Նաեւ գնահատում եմ այն, որ կարելի է դրանով շատ բան ասել։ Կարելի է դրանով ասել, որ քո բանաստեղծությունները հավանեցին, քո ներկայացվածությունը հավանեցին այդ միջոցառման շրջանակում, որը պատվաբեր է կարծում եմ Հայաստանի եւ Արցախին եւ ինձ արժևորելով նաեւ արժևորվեց Հայաստանն ու Արցախը։ Ես այդպես եմ դիտում սա, ինչ վերաբերում է իրավական հարթակին, գրականություն ստեղծելը եւս իրավունքի իրացում է գրականություն տարածելը եւս բնական իրավունքի իրացում է այսինքն ամեն ինչ մեր գործողությունների շրջանակում աշխարհի գործողությունների շրջանակը սկսում է օրենքից եւ իրավունքից այն իրավունքներից որոնք մենք ունենք որոնք մենք կարողանում ենք իրացնել։ Ցավոք սրտի բլոկադային ժամանակահատվածում բազմաթիվ իրավունքների իրացումից մեզ զրկեցին, բայց դա չի նշանակում, որ իրավունքը գոյություն չունի, որ նույնպես շրջափակված է՝ ի տարբերություն մարդուն, իրեն ստեղծողին, գրականություն ստեղծողին, նաև ունի շրջափակումը շրջանցելու հնարավորություն, քանի որ հոգևոր արժեք է։ Իհարկե։ Ինչքան որ շրջափակված է, ինչքան որ բանտված է, բանտարկված ազատված է, ազատազրկված է, նա նաև ունի հասնելու աշխարհի, չգիտեմ, որ ծայրը Այո, գրականության ճանապարհը թարգմանությունն է։ Թարգմանության միջոցով միայն կարող է հասնել աշխարի բոլոր ծայրերը եւ հասկացված լինել։ Այլ ձևով մեր լեզուն սահմանափակումներ ունի, յուրաքանչյուր լեզու իր շրջանակներն ունի։ Ես չեմ կարծում, որ միայն այնպիսին, ինչպիսին որ ստեղծվել է, հայերեն տարբերակով օրինակ, եթե ես պոեզիա միջազգային փառատոնին ներկայացնեմ, որևէ մեկը կարող է հասկանալ այնտեղ։ Այո, կարող են 1-2 հոգի հասկանալ մեր ռումինահայերից, ովքեր որ ներկա էին։ Մյուսները ոչ։ Դա թարգմանությունն է։ Ինչպես որ պետության համար ճանապարհը, միջազգային հարաբերությունները, միջազգային որևէ կազմակերպության անդամ լինելը հասկացվածություն է աշխարհի կողմից, արտաքին աշխարհի կողմից։ Իսկ գրականության համար միայն թարգմանությունն է, որ կարող է հասկացված լինել քո ազգային բանաստեղծությունն ու ստեղծագործությունները այլ երկրի, այլ պետությունների կողմից։ Ես ուզում եմ, որ մեր ստեղծագործողները, մեր բանաստեղծները գրականության գրականության միջոցով եւ այդ գրականությունը թարգմանության միջոցով հասցնել բոլորին, բոլոր օտար ընթերցողներին, նույնիսկ քաղաքագետներին, վերլուծաբաններին։ Չեմ ասում նրանք չգիտեն, տեղյակ չեն այստեղ ինչ է կատարվում։ Գուցե կան նմանները, որ իսկապես տեղյակ չեն կամ չգիտեն, բայց ուզում եմ, որ գրականությունը տեղեկացնի, նաեւ գրականությունը մեդիա է։ Իր առավելություններից մեկը հենց մեդիա լինելն է, գրականության մեդիա լինելը։ Սոնա եւ դուք վերադարձ ցակ Ռումինիայից Արցախի գրողների միությունը կազմակերպեց այդ շարքի քննարկումը եւ հնչած կարծիքներից առանձնացնեմ մեկը, որ կարծում եմ շատ տեղին է, շատ զուսպ է, անկողմնակալ է, դա եւ հենց առաջին հերթին ձեր օկտին է։ Ու նաեւ բնական ընթացքի մասին է։ Գրականագետ Նոնա Դավթյանն ասաց, որ ձեր ստեղծագործություններն այս պահին մաճար են նրանք պետք է գինի դառնան մոտավոր այս իմաստով այսպիսի նկատառում այսպիսի կարծիք հայտնեց եւ դուք ընդունեցիք քաջությամբ ընդունեցիք որովհետեւ բոլորը չէ որ դիտողությունը ընդունում են քննադատությունը ընդունում են իսկ դա չգիտեմ գուցե ոչ դիտողություն է ոչ քննադատություն բայց կարծիք է որ ասվեց եւ ճիշտ ասվեց դուք քաջությամբ ընդունեցիք գուցե դա ձեր դրական կողմերից մեկն է նաեւ պետք է քննադատությանը վերաբերել քաջությամբ թե չէ ասենք Սոնա, դուք կայացած բանաստեղծ եք, դուք շատ լավ եք գրել։ Դա կարծում եմ ճիշտ չէ, նույնիսկ եթե հաջորդ շարքը ավելի բարձր մակարդակով գրվի, ավելի կայացած շարք լինի, ելի ասվելու բան լինելու է եւ դուք պետք է ընդունեք բնական ձեր քաջությամբ։ Ինչ տվեց այս կարծիքը ձեզ։ Լավը լավ է, լավը կա։ Իհարկե։ Այն, որ ստեղծագործում ենք, դա դեռ չի նշանակում, որ շատ լավ ենք ստեղծագործում կամ չպետք է շարունակենք լավ ստեղծագործել։ Անշուշտ։ Միշտ լավից եւ միշտ դրականից խոսելը դա արդեն իսկ բացասական է ինձ համար։ Լճացնում է, լճացնում է։ Ճահճացում է նույնիսկ ինչ որ միտեղ։ Ես բազմիցս մարդուն համեմատում եմ լեռների հետ եւ ինքս ինձ այսպես լեռնային եմ դիտում, բայց մի տարբերություն կա։ Երբ որ լեռնային զանգվածի ինչի հետ մենք գործ ունենք, նրա գագաթը որքան բարձրություն ունի, այնուհետև չի բարձրանալու։ Երբևէ չի բարձրանալու։ Բայց մարդու գագաթնակետը որքան որ ունի, որքան որ բարձրությունը ունի, այդ մարդկային նա անընդհատ պետք է աճի, ոչ թե հետընթաց ունենա։ Մարդկային ռեսուրսի բարձրությունն անսահմանափակ է։ Այո, հենց այդ պատճառով ես նորմալ եմ վերաբերում բոլոր տեսակետներին, հատկապես հնչած մաճարի եւ գինու տեսանկյանը։ Շատ հեշտությամբ եմ անցալում, շատ նոր նորմալ են վերաբերում դրան։ Ինչ որ միտեղ կասեի, որ այդ միջոցառմանը շատ-շատ էր պակասում գրակնադատությունը։ Այսօր գրողների ընթերցասեր հասարակության մեջ ես տեսնում եմ, որ գրական քննադատության պակաս կա։ Եվ ինձ չեն ողքեվորում, այլևս չեն ողքեվորում, որտեվ կար ժամանակ իհարկե, որ ես ողքեվորվում էի գովքից, անընդհատ լավ ուշադրությունից եւ այլն։ Հիմա ես մեծ հետաքրքրությամբ, մեծ ողքեվորությամբ լսում եմ օրինակ օրինակ, ինչպես է գրողների միության նախագահ Նորեկ Գասպարյանը ասում, որ շատ թվերը խանգարում են ինձ բանաստեղծությունը ընկալելուց, օրինակ կամ ինչու Արման սուպերմարկետ Սուրբ Հակոբ եկեղեցու բակից Ինչ վերաբերում է Արման սուպերմարկետի դա նորից է գտնում մեդիայի ես կասեի որ գրողիչ ճանաչելն է դա գրողիչ ճանաչելն է որ քննադատման է ենթարկվում հենց Արման սուպերմարկետ տերմինի օգտագործումը իմ կենսագրությանը ծանոթ մարդիկ կընդունեին, որ դա նույնիսկ ավելի լավ է դա շեշտելը։ Այդ անվանումը իմ կյանքում մեծ դեր ունի եւ ես ցանկացել եմ, որ դա որպես կոդ լինի իմ բանաստեղծության մեջ։ Հետագայում, երբ որ ես այնպիսի ճանաչման արժանանամ, որ մարդիկ գրականագետները հետաքրքրված լինեն կենսագրականի եւ նրա ապրածի, նրա հոգեվորի եւ նյութականի, նրա գործունեության համեմատություններ տանեն, որպես սոնա համբարձում կերպար բանաստեղծ, այդտեղ միայն կբացահայտվի թե ինչու եմ ես հենց այդ օգտագործել, հենց այո, կամ թվերը, կամ թվերը ինչու ինչու եմ, այո, ես կուզենայի այսօր լսել դրանց համեմատականները, ես կուզենայի, որ համեմատություններ տանային եւ ասեին, որ այս կոդավորումը չնայած դու կոդավորել ես, բայց շատ անհաջող է ստացվել եւ այլը։ Ես կուզենայի այսպիսի արձագանքներ ստանալ։ Դրա համար շատ նորմալ եմ վերաբերում, հակառակը միշտ երազում եմ, որ գրակնադատի տեսանկյան մեջ մտնեմ, ոլորտի առարկա դառնամ։ Դա նաեւ սնուցում է ցանկացած ստեղծագործողին, նաեւ։ Այո։ Ստեղծագործել նշանակում է չանդրադառնանք ինչ է նշանակում, ինչպես է մարդը ստեղծագործում եւ այլն, բայց նաեւ կողքի մեկ խոսքը, մեկ դիտողությունը, մեկ քննադատությունը կարող են այնպես օգտակար լինել, որ ստեղծագործողը հնարավոր է նույնիսկ 180 աստիճանի տակ վերափոխվել։ Իհարկե, ինչպես որ ինչպես որ իշխանությունը չի կարող գոյատևել առանց ընդդիմության, այնպես էլ գրողը առանց գրաքննության։ Եվ այն գրողը, ով արժանանում է գրաքննության, կարծում եմ դա հաջողված գրող է։ Կամ ջարդում են լրիվությամբ եւ գրողը չի դիմանում դրան, դա էլ մակարդակի եւ մոտեցման հարց է կարծում եմ։ Եվ կամ էլ աճում բան կարելի է ասել շատ կիրթ ձևով, շատ կիրթ ձևով եւ շատ ուսուցանող տոնով Սոնա եւ այս հաղորդման համար մեկ հարց եւս, որով կամփոփենք մեր զրույցը, դուք ազատ ոճի մեջ եք ստեղծագործում, ազատ բանաստեղծություն, այստեղ բանաստեղծությունը մի տեսակ զրկված է կետադրելու հնարավորությունից, թերևս դուք առանց կետադրելու ազատ բանաստեղծություն եք գրում, սա մի տեսակ հավասար է նաեւ մարդու օրգանիզմը ջրազրկելուն։ Ընթերցողը կարդում է հայրենում փառքաստո ճիշտ կետադրել կատարելու դեպքում ընկալումը ճիշտ է։ Երբ որ չկա կետադրությունը, ընկալումը կարող է դառնալ երկի մաստ, բազմի մաստ, Եվ այդպիսի մի բանաստեղծություն դուք ունեցաք, որ ընթերցողը դարձյալ գրականագետ գրակնադատ Նոնադավթյանը անդրադարձավ։ Իրականում այդ խնդրին ես էլ էի ուզում անդրադառնալ, բարեբախտաբար Տիկին Դավթյանը ավելի շուտ խոսեց այդ մասին եւ ես նորից զգացի, որ ճիշտ եմ մտածել։ Դուք ինչ եք մտածում, գուցե ինչ-որ բան փոխեք։ Նայ մեր լեզվամտածողությունն է կարծես մի տեսակ խաթարվում, մի տեսակ խեղճանում։ Օ, եթե այդպիսի խնդիրներ է առաջացնում, մեծ սիրով կվերանայեմ հետագայում, բայց չեմ կարծում, որ այդպիսի խնդիր է առաջանում։ Խմում եմ քամի բանստովցյան մասին է խոսքը, կարծում եմ այստեղ շարադասության խնդիր կարող է լինել, քամի եմ խմում։ Ինքը միտքը այդպիսին է, որ ես քամի եմ խմում, ես այդտեղ շարադասության այլ ձևակերպում եմ տվել, խմում եմ քամի, այսպես Չգիտեմ, ինձ նման խենթ են երևի իմ տողերը եւ որևէ հակոստի կարիք չունեն, բայց հնարավորինս փորձում եմ ստորակետներն ու վերջակետները եւ երեք կետերը իրենց տեղում դասավորել։ Միշտ որ ինձ այդպես ասում են, ասում են, գուցե այստեղ ստորակետ դնես, ասում եմ, չգիտեմ, կետադրության ժամերին դասի չեմ եղել։ Իրականում, բայց իրականում, բայց իրականում ես կետադրում եմ ինչպես իմ հոգեվոր այն ստեղծագործողն է ինձ պնդում, ով ինձ ստիպում է գրիչ վերցնել ձեռքս եւ գրել այդ տողերը։ Ես երբևէ հետագայում զուտ հայոց լեզվի տեսանկյունից երբևէ իմ բանաստեղծությունները չեմ նստել եւ խմբագրել այդ տեսանկյունից։ Օ, այստեղ բութը պետք է թե չէ, արդյոք ստորակետ պետք է թե չէ։ Ըստ իմ մտքի, ըստ իմ մտքի եմ կատարել։ Համաձայնեք պետք է։ Գուցե երբ որ օրինակ գրքի մեջ է մտնում, տեսք է ստանում, այո, տպագիր մամուլում գուցե հա։ մտածում եմ այդ մասին, որովհետեւ նախորոք տալիս գալիս եմ իմ ընկերներին, լեզվաբան ընկերներ ունեմ, ասում եմ կարդացեք, խնդրում եմ գիտադրությանն ու շարադասությանը նայեք, հետո նոր միայն տպագրեմ։ Այդպես նայում եմ, որ դարընթերցումների տեղիք չտա, բայց իրականում ես դա էլ ասեմ, որ բանաստեղծությունը, քանի որ ինձ համար նույն օրենքը չէ, օրենք չէ դա, բանաստեղծությունը այլ է, ես կարծում եմ, որ բանաստեղծության մեջ կարող ենք տեղ թողնել տարբեր մեկնաբանությունների, այո, ազատ մտածելակերպի։ Այո, բայց օրենքը իհարկե իհարկե մենք չպետք է տեղիք տանք, որ կարողանան մարդիկ տարբեր ձևով ընդունել։ Ստույգ այս հստակ ճանապարհն է եւ այսպես պետք է հասկանալ։ Դա իմիջայլոց հանճարեղ նկար չի, ասենք որևէ նկար, որևէ կտավ տեսնելով մարդը տարբեր մեկնաբանություններ կարող է տալ, տարբեր ընկալումներ կարող է ունենալ, բայց նկարի եւ բառի տարբերությունը կարծում եմ մեծ է եւ բառով արտահայտվածը կարծում եմ հաճախ ավելի հեշտ ընկալելի է, քան գույներով արտահայտածը։ Սո նաեւ որպես վերջաբան խնդրեմ լսենք հենց խմում եմ քամի բանաստեղծությունը սիրով նաև ասեմ որ իրականում ես այս քամին միշտ խմում եմ այս քամին որ կարելի է խմել աշխարի բոլոր ցակերում բայց նույն համը չէ ես այս բանաստեղծությամբ դա էլ եմ ցանկացել փոխանցել որ աշխարի յուրաքանչյուր կետում կարելի է շնչել կարելի է ապրել բայց նույն համն ու հոտը չեն լինելու ինչպես որ Արցախում են որ լեռների արնահոտ ես կարող կարողանում շնչել։ Խմում եմ քամի, տերևների փոշով խեղդված, հարփում է քայլը, հետո քայլերը։ Արգելված կրակոցները, անզեն սահմանները պահմտոցի խաղացող փոքրիկ են, ծառի հետևում կանգնած, ում վաղուց ստուկ են արել։ Խմում եմ քամի, լեռներից է իջել արյան համով, հարբում է հանդիպումը, հանդիպումները։ Պարտադրված ստորագրությունը, գաղտնի պայմանավորվածությունը, խոստացված տարածքները սխալ թվի վրա դրված խաղադրույք են։ Չեն շահելու խաղացողները, միայն խաղատունը։ Խմում եմ քամի, ինքնաթիռներ գրկած, երրացող հողի մանրահատիկներ նետող, հարբում է միտքը, մտքերը։ Ստրասբուրգում Ֆրանսիայի Եվրոդատարանը, Հագայի խաղաղության պալատը Նիդերլանդներում կշերքի նժարներեն, որքան ծանրանում է մեկ նժարը, մյուսն այնքան հեռանում է արդարադատությունից։ Գերեվարող ինքնիշխան սահման խաղաղ բնակչի իրավունք չճանաչող ագրեսոր իմ հարևանը ծանրացնում է իր նժարը։ Իմ երկրից հեռանում են արդարությունը, ազատությունը, խոհեմությունը, օտար վիզաներ են ստանում խաղաղությունը, նվիրվածությունը, հոգատարությունը, սпасելով անվերադարձ թռիչքի։ Խմում եմ քամի, իմ քամի ես խմում եմ քեզ։ Սոնա, շնորհակալ եմ։ Ուզում եմ, որ Մաջարի հմայքը վերածվի գինու նստվածքի եւ ձեր բանաստեղծությունները ունենան կայացած թունդ գինու համ։ Շնորհակալ եմ, կարծում եմ ժամանակի եւ սերունդների գնահատականի արդյունք է դա եւ ես չեմ խառնվում ժամանակի գործերին։ ավարտվեց բացվող ծրարներ հաղորդաշարի օրվա թողարկումը։ Տաղավարում հյուրընկալվել էր երիտասարդ բանաստեղծուհի 3 գրքի հեղինակ Սոնա Համբարձումը։ Զրույցը վարում էր Վարդուհի Բաղդասարյանը, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Կհանդիպենք